Goza, goza no meu pau, cachorra. Quica no meu pau, cachorra, vai. Goza no meu pau, cachorra. Quica no meu pau, cachorra, vai. Vem, vem, cachorra, vai. Senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai. Senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai. Senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai. Senta na minha mandiola. Goza no meu pau, cachorra. Quica no meu pau, cachorra, vai. Senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai. Senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola. Toma cuidado com a sua bunda se me tromba no escuro. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo, furo. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo, furo. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo, furo. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo, furo que eu te furo, furo. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo. Me chama de Zé Droguinha, eu te chamo de vagabunda. Só, só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai. Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai. Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai. Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai. Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda. Vai tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. DJ Felipe, fazendo barulho danado. Chega no meu pau, cachorra, vai, vem, vem, cachorra, vai, senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai, senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai, senta na minha mandiola. Quica na minha mandiola, vai, senta na minha mandiola. Rosa meu pau cachorra, fica no meu pau cachorra, vai, senta na minha mandiola, fica na minha mandiola, vai, senta na minha mandiola. Fica na minha mandiola. Toma cuidado com a sua bunda se me tromba no escuro. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo, furo. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo, furo. Vai que eu te furo. Vem que eu te furo. furo. Vem que te furo, furo. Vai que te furo. Vem que te furo, furo. Me chama de Zé Droguinha, eu te chamo de vagabunda Só, só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda, vai Só tapa na cara, oi, só tapa na bunda DJ Felipe, né? fazendo um barulho danado.